Allahu Allahu Allahu Allah. Saat ini saya tinggal berdua di rumah dengan ibu saya. Jika saya menikah nanti apakah saya tetap tinggal serumah dengan ibu saya atau tinggal di rumah baru bersama istri saya? Istriku, ya, aku mau menikah dengan engkau. Oh, belum lagi, kan belum jadi bini. Oh my dear, oh my darling, I want you to be my wife. Tapi kau akan menjadi perempuan kedua dalam hidupku. Tentu dia marah kan? Berarti aku bukan yang pertama. Bukan. Kau a second woman. Perempuan kedua. Yang pertama siapa? Dibukanya lah tatunya. Ini tatuku. Apa punya? I love Amak Den. <laughs> Rupanya dia preman tapi sayang sama emaknya. Lalu apa kata si perempuan itu? Bang, aku memang milikmu, tapi engkau adalah milik emakmu. Wah, tapi sayangnya dalam sinetron aja ada. <laughs> perempuan mesti paham bahwa suamimu itu pernah 9 bulan 10 hari tinggal di perut dia. Mengalir darah emak itu dalam badan dia. Jangan sampai emak tu membawa HP ke toko servis HP. Tolong kau tengokkan HP ku ini koh. Kenapa anakku tak menelpon? Mungkin HP ini rusak. Setelah diperiksanya HP ibu tidak rusak lah. Otak anak ibu sudah rusak. Jangan sampai. Jangan sampai datang mak tu ke rumah kita. Mau meminjam duit 100 ribu untuk buka puasa. Puasa. Tak berbuah ku nak pinjam duit kau seratus ribu aku nak buka puasa. Kejap ya mak, ku tanya bini ku dulu. Saya pernah membaca sebuah hadis mengatakan janganlah kamu berkata bohong hanya untuk membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah. Tapi ada teman saya mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda dengan sahabatnya. Beliau menutup mata sahabatnya dan berkata, andai saja kamu laku dijual, Kata teman saya sahabat Nabi itu adalah seorang budak. Dari situlah dia mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda. Karena mana mungkin seorang budak tidak laku dijual. Wa anala akzib. Aku tak pernah berdusta kata Nabi. Sifat Nabi empat. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi tak pernah berdusta. Kalau begitu Nabi tak pernah bercanda. Nabi bercanda. La yadukhulul jannata ajuzun. Tak masuk surga. Nenek-nenek. Menangislah nenek-nenek. Mengaduk ke Nabi. Jadi aku tak masuk surga, kata Nabi. Nabi tertawa menengok nenek tak masuk surga. Kata Nabi, bukan nenek-nenek tak masuk surga. Nenek-nenek yang sudah 70 tahun ketika masuk surga, muda balik menjadi 30 dan 33 tahun. Karena tak ada gunanya masuk umur 70 dikasih kacang goreng, apa mau dikunyah? Jadi nanti tua-tua kau muda balik. Andai bapak umur 70 tahun masuk ke dalam surga menengok bidadari, apa yang mau dilakukan? Maka muda balik. Itu maksud hadis. Nabi tak pernah berbohong. Nabi Ibrahim bohong Pak Ustaz. Waktu dia mau menyeberangi Irak, dia bawa istrinya. Kemudian di situ ada raja yang zalim. Kalau nampak istri orang cantik diambilnya. Lalu ketika petugas bertanya, "Siapa ini?" Ibrahim berkata, "Hazihi ukhti, ini saudariku." Setelah keluar, Sarah keluar dari tempat itu bertanya. Ibrahim, ya, tadi kenapa kau sebut aku saudarimu? Aku kan binimu. Aku tak berdusta, kata Ibrahim. Ukti fil iman, kau saudariku dalam iman. Bukan berdosa. Nanti bapak berjalan sama ibu. Naik pesawat. Datang pramugari, nanya. Ini istrinya ya pak? Tidak, saudari saya. Begitu turun, ibu itu pun mengamuk kenapa bang bilang aku saudari? Saudariku seiman mah. Tapi jamaah ini tak bisa lagi melakukan itu karena cerita sudah bocor. Allah.